Agur entzuleak, idagan astean, Miriam Prebok egin nola gerla bat bukatu dokumentala entzun alizan dut. Hogeita bost minutuko zorzi kapitulu zegin aden erreportai interesgarri bat da, norberak entzutea gomendatzen dutana. Arte kate famatuko irrati popkaz bat da, eskualegia gaitzat, eskualdune kondaturik eskualegitik aratago entzuna dena seguraski. Beraz ni ere kuriositatez eta emozio pixka batekin jada ezagutzen dugun eta erakunde armatuaren armagabetzearen kondaketa aha entzuteari lotuniz. Hiru horren irauten duen grabaketa hori telesail moduan eraikia da, emankizuna kapituluz kapitulu jarraikitzeko gogoa pizten duela. Polajetik badu, hizkuntza maila ona ere, egeski behatzen da naiz gai sakonak eta historikoak tratatu. Baina horrez gain, usaiaz kanpoko lekukotasun frango entzuteko parada bada. Gogoan ditut txetx, horror Martin edo Silviana Alo bezalako batzuen anekdota politak, egoera edo problematika ulertzeko lagungarriak direna. Bestalde, maiatzaren zorzi inguru untan, bake egile batzuen abotsa entzuteak simiko bat ere egiten du. Bake egile batzuen izena ez aipatua izanak simiko bat egiten duen bezala. Zeren egileak dion bezala, bereziki eskual militanteer emana zaie itza, parekuen bertsua, gehienetan, geiegitan entzuna baita. Funtsian, frantses edo espainol estaduen ordezkari lekukotasunik ez da, seiki aurkeztua den armagabaitze prozesuan falta izan diren maneran. Eta orain urte batzuen giberatzapenarekin, plazer egiten du egoera lasaiago batean, goratasun gehiagorekin, iraganari behako bat emaitea. Pieza gehienak osaturik, pözla bere osotasunean obeki ikusten delako ikusgahiago delako ere, bai eta goguetagahi. Terrorismoaren kontrako ministeritza publikoak luusoko bakegileak auziperatu nahi dituen momentuan, Koman finir une popkast hau agertzea ahas garaionean agertzen da. Hauzian, gauzatzen bada, zabalduko diren ejanen bozgora gailu delako. Beraz horreitik, Podcast hau entzun eta zabaldu, ispirituak bazkatzeko eta ulermena sorosteko. Zeren ororen buru, gerla bat finitzea baino gehiago, bake sendo bat lortzea zelako lusoko ekintzaren helburua.